падкасты радыёвабода. Вітаю гэта пік свабоды, мы падсумоўваем галоўныя падзеі тыдня. З вамі ў празе Дмітрый Гурневіч. Сёння ў нашым выпуску мы пагаворым пра візіт Александра Лукашэнкі ў паўночную карею. Што ён шукаў у самай зачыненай краіне свету. Амяркуем з віталём цыганковым святкаванне дня волі месца гэтай даты для беларусаў і палітыкаў, бо не ўсе дэмакратычныя палітыкі звярнулі на дзень волі увагу. Спецпасланнік трампа па беларусі Джон Коул заклікаў літву да дыялёгу з лукашэнкам, ці пойдзе на гэта вільня. Гэтае пытанне я мяркую з літоўскім палітычным каментатарам вітаўтасам Бруверасам. А мы пераходзім да першай тэмы. Да апошняга часу Беларусь і паўночная карея былі, ніяк не цікавыя адна адно. Амбасада КНДР у Беларусі адкрылася ў 16 годзе. Амбасадар з'явіўся ў 19, але практычна пасольства так і не запрацавала. Амбасады беларусяў КНДР увогуле няма. Дарэчы, у паўднёвай карэі беларускае пасольства ёсць. Лукашенко нават у 97 годзе нанёс у Сеул афіцыйны візіт. А з паўночнай карэі гандлёвыя і палітычныя адносіны былі на мінімальным узроўні. Аднак здарыліся падзеі два году і ўсё пачало мяняцца. КНДР падтрымала Лукашэнку. Калі яшчэ працягваліся пратэсты 3 лістапада таго году, паўночна-карэйскі амбасадар уручыў даверчыя граматы уладару Беларусі. У верасні 23 -го году пасля візіту ў рассею кіраўніка КНДР Кімчынына Александр Лукашенко прапанаваў Владзіміру Пуціну падумаць і аб супрацоўніцтве недзе на траіх. На яго думку кавалак працы і ў беларусі там знойдзецца. І вось праз тры гады адбыўся афіцыйны візіт лукашэнкі ў пханьян. Давайце разам паглядзім, як лукашэнку ўжо праводзілі з паўночнай карэй дадому. лукашэнкі так пра гэты візіт напісаў мой калега валер карбалевич з радуя свабода тэкст прачытаць вы можете нашым сайце свабода кропка орка да мяне далучыўся мой сённяшні госць гісторыкі палітычны глядальнік евген красулін вітаю евген дзень добры спадар евген скажыце на вашу думку навошта лукашенко увогуле летаў у пхеньян но ну, э, тут зноўку калі мы паглядзім на сітуацыю якой зараз знаходзіцца ягоны рэ режим то мы побачым что ему просто но ну, э, неабходны вось подобные візыты каб продемонстраваць что ягоны рэжым знаходіцца зусім не ў изоляцыі что ёсць краіны дзе яго прымаюць прычым прымаюць на таким но адносна высокім узроўні ну і зноўку дзеля того каб была картинка дзеля того каб э, навінныя розныя агенцыі і э, аналітычныя ресурсы былі забітыя аналізам што ж там адбылося то паўсюль гучала ягонае прозвішча і вось у гэтым ужо неблагі профіт для яго і для ўласнакаючы ягонага рэжыму давайте зараз я прапаную паглядзім невялікі фрагмент інтэрв'ю украінскага палітолага Віталія портнікава яму калегу юрыю дракахрусту якраз таки ён гаворыць сваю версію пра гэты візіт а пазней мы зноў з вами вернемся ў студыю Я думаю, що по-перше, в Росії могли сказати, що поїхав, щоб порадувати таким чинина. що у нього є принаймні гості, тому що до нього ніхто не їздить. Ну неприємно бути керівником суверенної держави і ніколи нікого не зустрічати в аеропорту. Пам'ятаєш, як його дідусь Кімерсен постійно когось зустрічав з серйозних лідерів? Ну, хай навіть соціалістичних країн, але це були фігури Іосип Ростіта, угу. Ніколай Чаушеску, лідери В'єтнаму, лідери Китаю. Тобто, Північна Корея виглядала державою, принаймні з точки зору постійного приїзду до неї керівників, скажімо так, середніх держав. Жодний з керівників радянського союзу, як ти знаєш, до е, північної Кореї ніколи не приїздив. Вперше був е, Путін. От і з тієї точки зору Путін міг попросити Лукашенка, щоб він зробив приємне Кім Чен Іну, просто з точки зору подяку за снаряди і за солдатів. Один момент, інший момент е, може бути пов'язаний з американсько-білоруським діалогом, як не дивно. Лукашенко може показати себе чи хоче показати себе потрібним Трампу, що він з ким чи не може поговорити про якесь відновлення американсько-північно-корейських контактів. Я не думаю, що його про це просили, але він може взяти на себе таку ініціативу, вважати, що він от серйозна людина, з якою розмовляють американці, а він розмовляє з північною Кореєю і таким чином сприятиме, тому що ще один диктатор буде готовий е, плакатися в е, Трампову жилетку. Ну щось таке не знаю. Знову таки вважати, що ці люди всі займаються якоюсь серйозною політикою. Я б не став, але мотиви будуць можуць бы такого тыпу Ну версія такая што гэта кіму якраз такі патрэбны лукашэнк Як вы думаеце ці ёсць у гэтым зерні рацыі так у гэтым таксама ёсць зерны рацыя адзінае што я канешне пагадзіўся што вось э, там з э, двадцатого года штосьці змянілася э, что Путін попрасіў ну прыедць ты да гэтага хлопчыка покажы што ён там не адзін що ён таксама прымае так гэта таксама прысутнічае але у Э, калі мы паглядзім на гісторыю э, давядзецца ўсё ж таки прызнаць что першым чалавекам які адкрыў вось гэтую зорку кіма для сусветнай палітыкі гэта быў дональд трамп падчас сваёй першай кадэнцыі калі ён нават э, ну там была мара подпісаць мірную дамову прымусіць паўночную карыю адмовіцца ад ядравай праграмы восьось і тады трамп нават казаў что паглядзіце гэта зусім не кепскі хлопец што зноўку перагукаецца так з гэтымі словамі кола, які казаў, што вось э, звярніў увагу александр горыч ты сядзеш э, у кампаніі дакладней ты апошні застаўся з кампаніяй кепскіх хлопцаў і э, тут зноўку вось э, тое што казаў э, спадар портнікаў тут можа быць э, свая рацыя і гэта дарэчы вось першае што ў аналізе у аналізах візыту лукашэнкі такіма пісалася ў міжнароднай прэсе у Э, гэта тое что э, ну вось лукашенко выступае э, можа выступать дэманструе сваю магчымасць выступаць як пасярэднік паміж вашингтоном і пхеньяном як ён выступае ў роли пасярэдніка паміж вашингтоном і москвой канешне гэта вельмі падымае асобу лукашэнкі но для пхеньяна для кіма гэта крышашку так іншы варыянт зноўку э, калі мы параўнаем узровень э, візіту скажем так узровень афармлення карэйскім бокам візіту путина у 24 годзе і э, візіту лукашэнкі вось цяпер мы побачым что элемента ты ж сустрэчу у аэрапорце там дзеткі са сцяжкамі гвардыя на белых конях і так далей масштабы не тыя Вось калі э, прыезд Пуціна э, яго кім сустракаў непасрэдна ў аэрапорце, тут быў дасланы віцэ-прэм'ер у аэрапорт. Э, дзеткаў было меней э, урачыстасцю, скажем так, урачыстасці не такія маштабныя, нават калі э, некаторыя звярнулі ўвагу на спадарожнікавыя здымкі пхеньяна і заўважылі, што транспарт не перакрываўся так, вось рух не перакрываўся так строга, як гэта было, падчас візіту Пуціна. І зноў э, э, Лукашенко прилетел на адным самолёце у Пуціна делегацыя там недзе тузір мне падаецца самолёту пролетела з ім бок бачна хто тут галоўны і бачна каго успрымае пхеньян як галоўнага галоўна ўсё ж такі гэта Пуін і зноўку заўважым што тень гэтага чалавека э, ішла э, скрозь увесь гэты візыт на і у э, тым ліку гэта проявілася на відавоку калі было вось гэта складанне кветкаў і было сказано что я шадымя владимир але вы э, бачыце э, евген там на трыбунах ледзь не палова беларусі сядзіць ну там рэальна шмат людзей сагналі і гэта робіць уражанне вось палядзіцца такая сустрэча это не просто толькі калі мы бярэм у параўнанне а ўсё ж уласна кажучы высвятляецца ў параўнанні мы бачым что лукашенко там успрымаюць як малодшага партнера ўсё ж таки гэта не самастойная фігура э, гэта ну так гэта у чымсьці місар гэта у чымсьці э, ну такі э, не ведаю кампаньён малодшы владимира владимировича і далей мы можем ужо ступаць у сферу гіпотэзаў тэрытызавання А што гэта было дзеля чаго гэта рабілася ось акрамя скажем картинки акрамя э, дэманстрацыі что ўсё ж таки мы не выгнальнікі ў гэтым свеце то что у нас есть э, до кого прилететь, нам есть кого принять у своей краине с таким размахом. Э, там могут быть, конечно, нужноку. Это теоретично могут быть и свои больше далеко идущие э, наступства, далеко идущие стратегии, которые могут стоять за этим визитом. Но снова, когда их обмерковывать, мы можем это сделать. Так. Но это будет теоретизование. Менавіта я просто хотел таксама еще перед пытанием нагадать нашим гледачам что мы працуем у живым эфиры выглядите пик свободы мы подсумоўываем галоўной подзеи тыдня безумоўно одной из галоўных стал визит лукашенко пханьян евген вось там якраз лукашенко подписал домову об супрацоўніцтве дружбе с паўночной кореей и сказал такие словы что гэта сяброўство сближение беларуси кндр стварае зайздросную для іншых краін конкуренцию про что ідзе гаворка и Няўжо паўночная карея можа уяўляць некую цікавасць у эканамічным плане для беларусі калі рэалістычна ацэньваць яны ж таксама шмат у чым залежыць ад Кітая яны як беларус скажем залежыць у многім ад рассеі і як экспартная краіна таксама і тут з Кітаем я бывогуле казаў ва ўсім і тут якраз для паўночнай кареі ёсць інтарэс крышачку так пашырыць гэтыя свае магчымасці крыху дыверсіфікаваць нягледзячы на тое што рассія канешне гэта таксама Э, краіна рэжым э, які блізкі да Китаю якія займаюць тыя ж пазіцыі э, но ну, ўсё ж таки хацелася бы таму ж кіму прадэманстраваць что ну вось не кітаем адзіным мы жывыя что тычыцца эканамічнага складніку тут адразу не ніякай эканомікі за гэтым не стаіць бо уявіць сябе нейкія эфектыўныя эканамічныя сувязі эфектыўную супрацу паміж беларусій паўночнай кареей вельмі і вельмі цяжка ну зірніце на той стан эканомікі які э, знаходзі у якім знаходзяцца цяпер краіны э, ізноўку палітыка гэта тое што мусіць ісці ў вас след за, э, за эканомікай калі б яна сапраўды ішла ў вас след за эканомікай мы б не мелі ніякіх стасункаў з паўночнай карэі бо там ніякіх інтарэсаў няма карэя нічога не можа э, прадставіць нам што нам цікава з эканамічнага пункту гледжання Э, сбоку, яна не можа заплатіць э, за тое, што мы можемм прадставіць. Так што тут э, я думаю, лагічна было б шукаць пустыя матывацыі, якія стаяць за гэтым візітам і ўвогуле за умацаваннем сувязяў паміж рэжымом лукашэнкі і паўночна-карэйскім рэжымам у іншых сферах гэта сфера хутчэй міжнароднай палітыкі гэта вось гэтая маральная падтрымка адзін аднога што вельмі істотна без якой вельмі цяжка ўтрымацца э, і плюс магчыма гэта нейкія стратэгіі звязаныя э, з вайсковай супрацай а дакладней э, звязаныя ну можна казаць з падзелам роляў у рамках вось гэтай ну такой мені восі зла рассея паўночная карэя рэжым лукашэнкі Вось тут можна зноўку знайсці некаторыя моманты якія могуць стаяць за гэтым візітам і галоўнае што э, можа быць вынікам гэтага візіту па э, выніку э, но зноўку гэта будзе даволі тэарэтычна тут можна назваць некалькі сцэнараў адзін будзе аптымістычна вось аптымістычна гэта калі гэта скончыцца чыста карцінкай чыста дэкларацыі дамова аб сяброўстве мы бачым ну што мы можам ад рознага ўбачыць у той інфармацыі пра гэтую дамову якая трапіла ў сміць у э, управлении с тем, что там подписывалось Зимбабве, Аманом, э, чем там еще, Тунисом, чем-нибудь еще. Вот э, та же декларация, ты же сферы, это э, медицина, там охова здоровья, будовництво может быть, машинобудование может быть. Тут э, эти блоки могут появляться, возникать, ничего не изменится. Вот, э, зноўку звернем увагу что даволі мала інфармацыі пра змест гэтай дамовы пра сяброўства ось калі э, Пін подпісаў у свой час там усе чулі что ўзаемная дапамога пры э, атацы так на одну з краінаў удзельніцаў тут такого не чуваць э, но при гэтым э, цалкам імаверна что там знаходзяцца у першую чаргу э, пытанне не тое что бяспекі я б не казаў что там Э, гэтыя рэжымы так занепакоены бяспекай колькі яны занепакоены э, развіццём сваіх магчымасцяў зрабіць кепска гэтаму свету у першую чаргу дэмакратычным дзяржавам ось тут так тут ёсць э, падмуркі тут ёсць дзе развіваць вось гэтай сувязі і як абцяжарыць жыццё той же Европе еўрапейскаму звязу тым же злучаным штатам А як я не так? можу, Євген, що я не можу зробити, щоб обтяжарити гэтае жыццё ў пытанні бяспекі? Ага, вось глядзіце, калі бярэм там па мадэлі рады эканамічнай узаемадапамогі, так савецкіх часоў тое, што СЭФ звалося, там кожная дзяржава была адказная за пэўную частку эканамічнага развіцця. Вось тут давайте уявім такое ж размеркаванне роляў і што кожная з бакоў вось гэтага э, траістага хаўрусу можа прапанаваць. Э, свой унёсак. Э, Расія тут безумоўна лідар, э, Расія безумоўна каардынатар гэтых дзеянняў. Плюс Расія у яе больш гучны і аўтарытэтны голас на міжнароднае арэне ў сферы дыпламатыі. плюс у рассіі тэхналогі вайсковыя у тым ліку і ізноўку і касмічныя. І вось яна можа адыгрываць такую вядучую ролю. Што э, тычыцца паўночнай карэі паўночная карэя э, яна што э, можа ў першую чаргу прадставіць мы бачылі на прыкладзе гісторыю з Україніны гэта жывую сілу гэта боепрыпасы снарады ў першую чаргу артылерыя фігеці развіта у паўночнай карэі вось гэта яна можа дапамагчы што можа Беларусь тут даць вось для Беларусі тут дакладней для рэжыма лукашэнкі то у першую чаргу гэта стратэгічнае размяшчэнне тэрыторыі калі карея дала россии живую сілу і боепрыпасы режим лукашэнкі даў сваю тэрыторыю дзеля атакі что ён можа рабіць і далей надаваць тэрыторыю беларусі дзеля атакі пагрозу суседзяў плюс ну <clears throat> мы бачым як дзейнічае вось гэтая секта сведкаў гуманізму у Э, якая змагаецца за зняццё санкцыяў і бачым тут таксама размовы ідуць што трэба зняць санкцыі восьось э, рэжым лукашэнкі можа адыгрываць ролю той шчыліны якая э, дазваляе рассеі і паўночнай карэі абыходіць санкцыі Вось одна справа калі э, тыя хто у санкцыйны рэжым зноўку еўразвяз злучаныя штаты ім трэба сачыць вот, канцэнтравацца на адным кірунку і мы увялі супраць паўночнай кареі сучым каб там нічога не парушалася мы можем гэта рабіць но калі тут у змове удзельнічае яшчэ і Беларусь вельмі цяжка адсачыць что там якія фінансавыя інструменты задзейсненыя э, якія ідуць тавары подвойнага прызначэння праз э, скажем ужо адкрытую і свабодную ацанкцыю мяжу паміж Беларусій еўрапейскім звязам тым жа і вось тут э, Беларусь з'яўляецца такой ну там даволі прывабнай э, тэрыторыі дзеля таго каб і Росія і цяпер паўночная Карэя атрымлівалі свае кавалачкі вось ад гэтых э, плыняў падсанкцыйных для дзвюх гэтых краінаў товар зразумела так лёгіка і далей мы увогуле мы э, фактычна вось утвараючы такі траісты хаус кідаем выклік э, звычайным мерам стрымлівання то Э, якія выкарыстоўваліся раней па асобку супраць паўночна э, паўночна-карэйскага рэжыму супраць Масквы супраць лукашэнкі цяпер міжнародная супольнасць мае справу ось э, з гэтай гідрай якая мае цяпер больш тэарэтычна зноўку я кажу гэта ўсё тэорыя гэта не факт что такое ёсць что такія пляны існуюць і што яны будуць ажыццёўлены но тым не менш мы мусім улічваць і такое Йоген. І вось тут зноўку Беларусь як вось гэтая э, плаціна якая якую хацяць прачыніць каб э, хлынули э, пацанкцыйныя товары вось дзеля гэтага канечне Карэя і э, Росія яны ў гэтым вельмі зацікаўлены і калі там будуць казаць что ах вось праз зняццё санкцыю мы хочам адарваць Беларусь ад Росіі то Россия будет казать welcome, худшей, больше, отрывайте, давайте, ломайте нас усе. Мы только дякую кажем, бо, э, мы все ровно будем у одинстве. И поспробуйте теперь иметь справу не с особными нашими режимами, а с одинством этих режимов. Евген, там еще подарунки были привезены Лукашенко Киму, и среди их был автомат. Давайте поглядим коротко и вернемся. Все правильно. Да, что он кинчу смита. Оружием владеет Ким Чен Ын. <laughs> Я бачу, што ў сацыяльных сетках людзі шырока абмяркоўваюць, што ў Лукашэнкі вельмі моцна трэслася галава падчас гэтай сцэны ў прыватнасці. Але мне больш цікавіць аўтамат і ўвогуле зброя. А Беларусь, на вашу думку, увогуле можа цікавіць нейкім чынам паўночную карею. Бо звычайна у Беларусі з такімі краінамі ізаляванымі, ізгоямі які яшчэ іх называюць вельмі такія бізнесовыя праекты рэалізоўваюцца звязаны напрыклад з пастаўкамі зброі ну, одна справа калі скажем трэба паставіць зброю не абавязкова можа беларускую а можа зброю нейкай іншай краіны якая ну блюдзе свой імідж на міжнароднай арене пакуль яшчэ скажем так была І тады яна выкарыстоўвае пракладку ў выглядзе таго ж рэжыму лукашэнкі і праз яго ўжо стаўляе Э, э, тым рэжымам тым сілам якія знаходзяцца пад санкцыямі э, з якімі ўвогуле абшацца не камільфо ось дзеля гэтага можна было выкарыстоўваць Беларусь тут я б хутчэй казаў не столькі практычна колькі сімвалічнае значэнне мелі гэтыя падарункі дарэчы кім-то таксама свой падарунак прапанаваў там у Э, не штурмавая вінтоўка з оптыкай вось тут дарэчы звернем увагу на оптыку тое что Беларусь можа прапанаваць э, рэальнаму полю боя э, лукашенко подарылі саблю наколькі я разумею наколькі я ведаю э, і э, таким чынам гэта подкрэслівае что візыт быў арыентаваны не на эканамічныя сувязі а візыт у першую чаргу ягоная вось гэтая сутнасць Э, мілітарная э, пагроза усім ворагам э, і што мы будзем вось мы разумеем адзін аднога і мы будзем вось падтрымліваць адзін аднога можа не столькі ў эканоміцы колькі ось у гэтай агрэсіўнай складаючы что тут адзін супакойвае гэта тое что якім чынын но ну, калі ён узяў у руки гэтую вінтоўку і пачаў узводзіць яе то Э, ну не трэба ўсё ну не буду вучыць <laughs> як рабіць слушна хай памыляецца ну карацей тое што ятуем ты маніпуляцыі які ён здзейсніў яны не зусім эфектыў яны могуць здорова нашкодзіць карыстальніку гэтай збро Ну, не ну, будем подказывать у инструкциях евген ну вот глядите для беларусаў сярэднестатыстычных э, паўночная кореи гэта сімвал ну не ведаю сапраўды э, краіны изгоя самой изоляваны у свеце краіны и як лукашенко хоча прадаць это беларусам як што як поспех калі ён паехаў украіну пра якую беларусы ведаюць што там яшчэ зусім нядаўна людзі былі ў такім голадзе што елі кару з дрэваў А хто вам кажа што ён беларусам гэта будзе прадаваць ну, шырока паказваюць гэта, гэта расейцы і расейцы былі ўвесь час гэтай мэтавай аўдыторыі там раней штосьці лукашенко мог казаць там беларусікі вы мае то Вось цяпер у яго відавочна для беларусаў у яго толькі крыкі пагрозы рэпрэсіі А ён паказвае э, хутчэй расійскай публіцы што вось паглядзеце я такі палітык э, я не горш за вашага владимира владимировича магу э, дзейнічаць на міжнароднай арэне вось бачыце кім мяне паважае таксама так што тое што там ён будзе прадаваць беларусам гэта ему апошнюю чаргу беларусы ў двадцатым годзе ему казалі сыходзь що На гэтым іх не адносіны скончыліся і далей э, гарантыя знаходжання лукашэнкі ў уладзе знаходзіцца не ў беларусі а ў рассіі Вось там трэба шукаць падтрымку яму ось той аўдыторыі трэба прадаваць і свой вобраз і свае паводзіны свае перамовы што з кімам што з расійскімі губернатарамі а беларусы нет тут ні пры чым І на фінал хацеў бы еще пытанне задаць пра зноў жа чыста тэарэтычна гіпатэтычная, Э, с пакистаном у лукашэнкі не атрымалася прывозіць працоўных але ўжо гучаць такія ну это версіі канешне што магчыма лукашенко быў зацікаўлены працаўнікамі з паўночнай кареі которые працавалі б на беларускіх фермах дзе беларусы не хочуць ужо працаваць за этой смешныя грошы которым прапаноўваюць ведаеце тут э, я б канешне гэтую тэму выдзеляў увогуле у асобную э, не звязаную з гэтым візітам то хоць безумоўна ёсць і э, таксама на гэта звяртаюць увагу ў рассеі давно працавалі карэйцы 690-х гадоў калі там жудасны голад накрыў гэтую краіну э, тут э, увогуле хутчэй праблема рабочай сілы для беларусі якая сапраўды паўстала вельмі востра но не ад добрага жыцця гэта ідэя з 150 тысячамі пакістанцаў узнікла недарэмна паглядзіце э, э, у афіцыйных скажем так сюжэтах ўсё э, больш прысутнічаюць людзі выхадцы там з краіну Афрыкі каб прадэманстраваць што гэтыя людзі могуць працаваць гэтак жа добра як і беларусы зноўку тут беларусам дэманструюць што ну вы не абавязковыя ў гэтай краіне калі што мы завязем вось з Афрыкі то з э, іншага боку но э, нават э, пры далейшых пераменах пры пасля падзення рэжыму лукашэнкі не пытань не будзе я як гісторык грантую што падзенне рэжыму адбудзецца но потым гэтая праблема паўстане ўжо перад дэмакратычнымі ўладамі беларусі і трэба будзе вырашаць гэтае пытанне а дзе ўзяць працоўную сілу і як сабе паводзіць з гэтай працоўнай сілай калі б гэта не было выклікам і пагрозай там для беларускай дзяржавы для беларускага грамадства для беларускай культуры і таму падобнае таму я кажу што гэта э, хутчэй тэма асобная но гэта не выключае што мы пабачым вось як раней былі кітайцы э, на будоўлях э, так будуць цяпер паўночныя карыцы І апошняе скажыце калі ласка ці называючы Беларусь як многія гэта робяць паўночныя карэі Еўропы гэта не перабольшванне ці сапраўды у гэтай часы свету Беларусь можа параўнацца з этой краінай нагадаю вам словы аднаго палітыка ў пачатку двадцатого году які казаў швадзе масавую рэпрэсію беларусі няма іх Віктор Бабарыка гаварыў добра што нагадалі дзякую я думаю усе здагадаліся а праблема ў тым что рэжым увесь час знаходзіцца ў развіцці калі ён спачатку нам падаецца цёплым і лямпавым гэта не значыць что праз некаторы час ён не пачне страляць у патыліцу у курапатах і э, вось рэжым лукашэнкі он менавіта такі ён будзе і далей э, пагаршаць сітуацыю ў беларусі гэта непазбежна это непазбежна пры захаванне гэтага рэжыму зноўку гэтаму паспрыяюць зняццё санкцыяў легітымізацыя на міжнароднай арэне то ну зноўку тое что робіць вось гэтая секта светка гуманізму і у э, выніку канечне э, Беларусь можа прыйсці да ўзроўню паўночнай карэі дзе ўсё грамадства мілітарызавана там служба э, праходзіць по 10 год у войску дзе зноўку вельмі цяжка знайсці базовые прадукты харчавання дзе зноўку прывітанне таму што завецца элітай у беларускай цяперашняй э, генералаў могуць устылі вось гэтых э, мегазлодзеяў э, з бандыяны скормліваць піраннем у акварыумах восьось гэта да таго тое да чаго можа развіцца рэжым і зноў вось кажуць ну як гэта можна зрабіць калі ёсць інтэрнэт калі ёсць магчымасць распаўсюджваць інфармацыю атрымліваць яе лёгка такія практыкаванні праходзяць у іране ўжо у амаль месяц няма больш за месяц няма інтэрнэту э, у москве ставіліся эксперыменты по адразанні москвічоў ад інтэрнэту все прайшло добра канешне страты эканамічныя ёсць но э, рэжымы што ў паўночнай карэі што ў рассіі што ў беларусі гэта не пра эканоміку это зусім пра іншыя рэчы і тут э, гэтыя іншыя рэчы якія цікавяць у першую чаргу ставіць грамадства гэтых краін у э, вельмі невыгодны стан і робіць жыццё гэтых грамадстваў развіццём ад кепскага да горшага так что мы цалкам можам апынуцца так у стане паўночнай карэі гэта быў гісторыкі палітычны глядальнік евген красулін дзякую вялікі мегін дзякую вам Thank you Працягваецца наше выданне пераходзім да чарговай тэмы. 108 гадавіну абвяшчэння незалежнасці беларускай народнай рэспублікі адзначылі э, на гэтым тыдні беларусы ў розных краінах свету. Дзень волі ўжо традыцыйна стаў святам, якое яднанне беларусаў на глебе незалежнасці дэмакратыі і беларускасці. Але было нямала палітыкаў, якія праігнаравалі згадку пра гэты дзень у сваіх і сацыяльных сетках і не адзначыліся на Э, публічным святкаваннем сярод іх напрыклад ужо згаданы раней Віктор бабарыка Марія калеснікова Сергей ціханаўскі ці стане 25 сакавіка адзіным сімбалем для ўсіх у тым ліку так званых неафітаў якія далучыліся да дэмакратычнага руху пасля 2020 году і што гэты дзень увогуле значыць ці значыць нешта яшчэ для беларусаў такое пытанне я задаў палітычнаму аглядальніку віталю цыганкову безумоўна думаю свята 25 сакавіка заўсёды значыць для беларусаў і для новага пакалення для старога але гэта такая рэч якая не даецца аўтаматычна аўтаматычна даюцца тыя веды якія ну скажем укараняюцца ў школе далей в інстытутах якія падтрымлівае улада якія гучаць з кожнага тэлевізара з кожнага праса што называется з кожнага інтэрнета Веды пра 25 сакавіка і пра БНР сённяшнім беларусам не даюцца вот такім чынам. Гэта все-таки інфармацыя альтэрнатыўная, якая сыходзіць з дэмакратычных сродкаў масы інфармацыі, са сродкаў, якія зараз пераважна знаходзяцца за мяжой. І пэўны момант ну, нават в падручніках ясна, што не абміналі тэму э, БНР і мы памятаем афіцыйнае дазвол на святкаванне стогоддзя БНР у 18 годзе і калі афіцыйна сабралося у менску десяткі тысяч людзей але зараз безумоўна сітуацыя іншая і тут оно не можа падтрымлівацца аўтаматычна так як э, в любой дзяржаве падтрымліваюцца нацыянальныя святы менавіта на дзяржаўным узроўні Таму э, свята БНР гэта вынік усіх наших намаганняў у інфармацыйнай сферы у сферы у ну скажем э, адукавання э, людзей само по себе калі про гэта забыцца калі про гэта не нагадваць калі гэта не адзначаць яно можа і забыцца новым пакаленнем э, можа забыцца тымі людзьмі якія і так сказать і так не мелі шмат ведаў про гэта то Так што вось тут э, так, такая рэч, што гэта ўсё на нашай з вамі долі маюць навазе э, тых сродках мас інфармацыі, тых людзей, якія займаюцца альтэрнатыўнай, скажам, гістарычнай адукацыяй, якая адрозніваецца ад афіцыйна, якая пануе сёння ў Беларусі. А што азначае маўчанне тых палітыкаў, хто не выказаўся або праігнараваў дзень волі? Хацелось бы сказаць, што гэта проста выпадковасць так бывае, но на жаль, я думаю гэта не так. Я так сказаць не магу. Гэта безумоўна нешта азначае. Калі і калеснікавы бабарыка возьмем іх, э, калі яны ўжо ўвайшлі беларускі кантэкст, сыходзячы з тых інтэрв'ю, якія надалі відавочна, што яны ўжо сочаць за беларускай прэсай, Э, за незалежнай прэсай за палітычным жыццём э, па гэты бок межы э, скажем который адбываецца не ўнутры сённяшняй беларусі то безумоўна яны не маглі абмінуць сею той падрыхтоўкі інфармацыйнай і арганізацыйная якая вялася вакол 25 сакавіка які вёл іх ну скажем як сказаць калега па няшчасцю былы палітвязень павел северынец у Вось і тое, што яны ў гэты дзень ну допустим ім бы гэта не так самім цікава, но яны маглі бы адзначыцца палітычна, хоць можа быць душа і не ляжыць там ці гэта не здаецца такім святам як там для мяне, которая адзначае гэта з 89 -го года так в той ці іншай э, форме. Ну, напрыклад все роўна калены ўвайшлі э, ўжо беларускую палітыку хтосьці раней хтосьці пазней А варта ўзгадаць, што як сваім інтэрв'ю сказаў Віктор Бабарыка, ён сказаў жыве Беларусь яшчэ ну, задоўга да два года. Баюсь сказаць дакладна год, калі это было четырнатым годзе так ён расказваў інтэрв'ю і тады яго былі праблемы як у кіраўніка белгазпромбанка, бо ён на адной з імпрэзаў сказаў жыве Беларусь. І то бок што ён про это не ведае гэта малаверагодна значыць не ведалі падрыхтоўку бачылі і вырашылі ніяк не адзначаць сваіх сацыяльных сетках гэты дзень. Значит так гэта пра штосьці кажа пра што гэта кажа ну мы можем толькі меркаваць што сапраўды такім чынам яны хочуць неяк адасобіцца ад тых людзей ад тых палітычных сілаў якія ну так скажем так шырока зацята глыбока адзначаюць 25 сакавіка яны сваім неудзелам гэтым напэўна хочуць сказаць што мы трошки іншыя У чым гэта іншасць будзе праяўляцца мы напэўна паглядзім але ну вот моя асноўная думка что я бы не сказал что гэта нічога не азначае то что яны прамаўчалі і ні словам ні духам ні адным словам ни адной малюн карціны ні, ні адным малюнкам не адзначылі 25 сакавіка гэта все-таки э, пэўны палітычны знак і мы павінны гэта сёння вось зацвердзіць і констатаваць гісторык алеся смаляншук падчас лекцыі на дзень волю варшаве расказаў што беларускія палітыкі ў 18 годзе маць на вазьмінулага стагоддзя таксама былі перасварены але многіх з іх яднала все-таки ідэя беларускай незалежнай дзяржавы ці сёння для беларускіх дэмсіл існуе такая глеба якая ядная незалежна ад рознагалоссяў Не на ну што казаць, безумоўна, ёсць такая глеба, тая ж самая, пра што вы сказалі, незалежная Беларусі, гэта ну абсалютна кансенсус абсалютная згода якія э, б не былі сёння палітыкі да нават не толькі па гэты бок межы які выражаюць але па той бок межы яны все выступаюць за незалежную суверенную Беларусь э, самастойную сваіх рашэннях іншая справа што гэта ўкладае лукашенко адно ну колькі разоў ён сказал про суверэнітэт я памятаю калісьці э, электрусу старшыня тБм ён Э, кажа, што падбіраў цытаты Лукашэнкі за незалежнасць і суверэнітэт, іх там аказалось намного больш, чым там некалькі его славутых цытатаў Э, супраць які ён гаварыў там пачатку 90-х так что дадзену упадку гэта безумоўна кансенсус іншая справа што далей трошки пачынаецца ўжо разнагалосе в любым іншым пытанні якой павінна быць гэта незалежная Беларусь з кім она павінна быць там ці з рассея ці захадам ці э, нейтральнай ці там это фінлендызацыя ці э, мастом ці не мастом а просто приналежыць да заходняй цывілізацыі ці не мастом а приналежыць да до рускага мира вот уже пасля гэтага пачынаюцца разнагалосі далей разнагалосі пачынаюцца по любым іншым пытанні Ну гэта ж абсалютна нармальна гэта ёсць і в германії і в Аерыцы мы часам нават не уяўляем асабліва людзі якія не сочаць за амерыканскай павескай что называется і якія там страсці калі думаюць у нас некая палітычная культура слабая могу сказаць что в Аерыцы намного все больш жорстка там і асабістыя нападкі і ад біяграфіі да знешнасці на все что хочаш нападаюць палітычныя супернікі асабліва там калі пачынаецца нейкае абвастрэнне палітычнай сітуацыі там ці як зараз у вайна в Іране, то гэта набывае вельмі зацятыя формы, не, не трэба думаць, што там беларусы невогуле ну, у меня ўражанне, што беларусы больш мяккія, спакойныя, культурныя в гэтым сэнсе. яны все-таки стараюцца трымацца э, нейкіх э, правілаў тым ліку ну нейкай прыстойнасці, калі параўноўваць ну, з той жа Амерыкі еўрапейскую культуру я тут в меншай ступені ведаю. Дарэч Віталя, ці павінны беларускія, дэмакратычныя сілы браць узор з такіх амерыканскіх прыкладаў што яны ўносяць у публічную дыскусію якая з гэтага карысць Не, безумоўна не трэба но людзі ж это ж людзі людзі ж это ж не механізмы нейкія запраграмаваныя на нейкія дзеянні хтосьці зрываецца на эмоцыі хтосьці ну не умее па-іншаму хтосьці так жыцці паводзіць себе чаму ён прыйшоў палітыку будзе паводзіць себе па-іншаму ён такім жа чалавекам застаецца хтосьці канешне больш разумны разумее уме аддзяляць як я кажу напрыклад <laughs> я ніколі не спрачаюсь людзьмі спрачаюсь з ідэямі так но ну, не кожнаму гэта удаецца да спрачацца з людзьмі больш ну скажем цікава можа быть больш зацята і Э, больш канкрэтна там можна на человекаа напасці спрачацца с ідэмі это трэба мець э, при всім тым пэўны ну скажем так падрыхтаванне і пэўны інтэлектуальны ўзровень і пэўныя веды таму гэта э, не кожнаму падабаецца так что в дадзена выпадку не не трэба браць э, прыклад з Амерікі безумоўна еўрапейская палітыка она больш э, мяккая прыстойная спакойная чым амерыканская да івогуле не Э, скажем такой ну не то что лад жыцця а менавіта падыходы до жыцця в Аерыцы больш жорсткі традыцыйны это было про гэта все мысляры писали якія э, Амерыку э, там от Алекса до травіля якія Амерыку наведвалі так что дадзеным упадку нічога нова просто зараз социальными сетками скажем так негатыўныя нейкіе працесы в міжчалавечых адносінах толькі пагоршыліся то людзі карыстаючыся тым што нельга сказаць человекуу твару твар але могуць сказаць это праз сацыяльныя сеткі плюс падаюцца нейкай масавай ну не то што модзе трендам бегуць за трендамі і могуць э, так сказаць бачыць што раз это дазволена то і мне это дазволена все гэта безумоўна пагаршае культуру дыскусію што да нас беларусаў то ну я думаю што дыскусіі пра про нейкія шляхі развіцця безумоўна э, павінны быць і ну конечно у меня выклікае нейкую горачы сум калі дыскусіі пераходзіць на асабістыя мы это весь час бачым ну напрыклад самае зараз на апошняе што дастаткова давно дыскутуецца гэта там ну палітыка дыалогу санкцыі альбо працяг жорсткага ціску і на режим і скажем ізаляцыі і і іронія э, гэтай дыскусіі ў тым што кожны з гэтых бакоў можна абвінаваціць у здрадзе беларусі і здрадзе там дэмакратычным прынцыпам калі вы за санкцыі то значыць вы аддзяляеце беларусь ад Еўропы і тым самым кідаеце яе в бок рассіі э, калі там кажа пазняк а можна сказаць калі вы супраць санкцыю то значыць вы гэтым самым не э, можа быць дапамагаеце якраз э, беларусі дапамагаць рассею вайне вы хочетце зняць санкцыі гэтым самым Беларусь зможа э, дапамагаць рассеі вайне Росія зможа без э, праз Беларусь там ажыццяўляць нейкія пастаўкі так што гэтым вы таксама памагаеце рассіі то есть кожнага прыхільніка кожнага з гэтых пазіцый можна абвінаваціць пра расійскасці і здрадзе інтарэсу беларусі восьось такую дыскусію я скажем мягка не вельмі люблю беларуская пазіцыя раней была адной з е мэтаў ці сёння трэба вось да гэтага імкнуцца ці кожны просто няхай сам займаецца сваімі не замінае іншым а давайте задам э, пытанне э, ну скажем так э, паралельная которая можа высветліць мою пазіцыю ці была нейкая крытыка ціхановскай у жніўні там верасні два -го года ці было нейкае раз'яднанне фактычна не было правда ж все были едныя і вось у гэтым адказ на пытанне бо калі э, ёсць нейкая ну намёк ці нейкая надзея на перамогу тады все аб'ядноўваюцца тады все імкнуцца да адной мэты і ну удаецца гэта гэта ўдавалася там у двадцатым годзе гэта прынцыпе ўдавалася ў 2001 выбраць з пяці кандыдатаў годных аднаго адзінага кандыдата бо змаглі пераступіць пра сваё бо бачылі ну магчымы патэнцыял для ну нейкаго поспеху не скажем там перамогі А калі ну все развал калі людзі не бачаць што бліжэйшы час можа быть нейкі поспех няма стымула аб'ядноўвацца кожны цяне коўдыр на сябе кожны ну некаторыя просто разумеючы што зараз няма сэнсу і стымулу некаторы просто за тых жа сваіх псіхалагічных якасцяў якія в час X яны можа прыхоўваюць і працуюць дзеля агульнай справы А калі бачуць што ну няма такого часу X ну чаго тады себе стрымліваць тады можна дазваляць і крытыку і все і, і, і нават грамадская атмасфера мяняецца то хто мог дазволіць я кажу крытыку там ціхановскую жніне 20 хотя может быть можна было за што але ці верасні все былі аб'яднаныя все хацелі вот-вот мы зараз скінем дыктатуру не будзем крытыкай перашкаджаць не будзем ну, нават нікому это галаву не прыходзіла всім хацелася працаваць на агульную справу только як бачыць что перамога даволі далёка і няма нейкіх канкрэтных ну скажем шляхоў да яе пачынаецца раздрай разгул а Э, восьось іншыя нехарошыя словы якія не хочу ўжываць эфіры і гэта вось э, сумна але дастаткова ну вытлумачальна Віталій апошняе пытанне э, ці пытанне ці свята дзень волі яно павінна бы чымсьці накшталт пытання напрыклад украінцаў чы Крым каб зразумець з якімі каштоўнасцямі перад намі чалавек палітык напрыклад ну тут по калі чалавек ну селяк падтрымае 25 сакавіка ну ясна што ён за незалежнасць беларусі але што гэта ну азначаеце ён можна ж павярнуць таксама по-рознаму ці ён просто за вось гэтую скажем несавецкую Беларусь за той шлях які э, быў стварэнне незалежнай дзяржавы ішоў праз бнр а ён менавіта за гэта і савецкі як бы ўжо гістарычны перыяд дастаткова крытычна да яго ставіцца не ўспрымае можна і так калі ты кажаш за 25 сакавіка то пераважная большасць тых ну менавіта ідэйных людзей якія прыходзілі адзначалі калі ў менск выходзіла можа быть 500 тысяч чалавек кожны год не так шмат это вот людзі былі менавіта такога складу а калі просто сказаць що вы за 25 сакавіка то значит вы за незалежнасць то гэта ну да многія з гэтым пагадзяцца А калі сказаць раз вы за 25 сакавіка значит вы за ты і ты канкрэтныя палітычныя падыходы і вы за праеўрапейскі шлях Беларусі і вы за не скажем так, адмаўлення э, даволі радыкальнай савецкай спадчыны, то тут ужо многія скажуць, ну нет, ады мне это 25 сакавіка не вельмі падабаецца. То есть ён можа быць як і аб'яднаўчым сімвалам, калі проста казаць, раз вы за незалежнасць, за першую незалежную дэ-факта юрыдычную беларускую дзяржаву якая ўзнікла 25 сакавіка тады да А калі вы за канкрэтныя умоўна скажем ну ідэалы 25 можна ж нават і загадаць што большасць тады палітыкаў якія абвесцілі 25 сакавіка 18 -го года былі сацыяльнага сацыял-дэмакратычнага нават сталістычнага накірунку Ясна што это было адбітак цього часу то Але вот зараз люди якія ну может быть не прихильники левых идеяў мягко скажем они могут сказать ой не это не наша мы не хочам за социалистства быть то бок вот я подкрэсліваю что такая дата не абавязкова можа несці толькі аб'яднаўчы э, нейкі ресурс але калі ставіць больш рэзка больш востра ну такі дайте там с семінізмом вот калі вы просто за э, правы жанчыну ну, 99 процентов скажу так я в этом сэнсе за то А калі ўжо канкрэтна ну, сучасны фемінізм мае больш канкрэтныя палітычныя там патрабаванні там за умоўна скажем за палістынцаў за мігрантам за лгбт і гэтак далей больш такую вузкую палітычную праграму то тады многія скажуць ну нет я за правы жанчынаў но не за фемінізм сучасны і таксама будуць мець рацыю ў гэтым сэнсе Дзяку вялікі гэта быў палітычны аглядальнік віталь цаханкоў а спецпрадстаўнік амерыканскага прэзідэнта дональда трампа па беларусі джон коу заклікаў вільню да дыялёгу з менскам і аднаўлення транзіту угнаенню праз літву у інтэрв'ю літоўскаму нацыянальнаму транслятару лрт апублікаваным сёння коул сказаў трэба сесці і размаўляць калі не атрымліваецца тады ўстаеш і сыходзіш але я спадзяюся што літва пагодзіцца на двухбаковы дыялёг на ўзроўні віцэ-міністраў замежных справаў то трэба ухіліць перашкоды, якія замінаюць жыццю па абодва бакі мяжы. Канец цытаты. Нагадаем, што на гэтым тыдні беларускі бок пачаў ужо вяртаць літве фуры, якія там знаходзіліся з канца кастрычніка мінулага года. Гэта стала магчымым пасля сустрэчы Коўла з Лукашэнкам. Дзяржаўны мытны камітэт Беларусі заяўляў пра 1900 адзінак такога транспарту ў беларусі літоўскія фуры затрымалі летась у беларусі ў адказ на рашэнне літвы закрыць дзяржаўную мяжу з прычыны пастаяннага прылёту з беларусі паветраных балёнаў з кантрабандай ці магчымы дыялёг менскай вільні і як гэтыя словы коула успрынялі ў вільні пра гэта я спытаў літоўскага палітычнага глядальніка вітаўтаса бруверса вільнюся воспринимают это слова по-разнаму то А, конечно, высоча... Э, высочайшие политические лица, ну, в первую очередь президент э, Науседа, он тут на днях э, тоже публично признал то, что было очевидно и о, о чем было можно догадываться уже давно, что этот так называемый спецпосланник президента США Трампа Э, что он э, ну, не то что давит на, на официальный Вильнюс, э, но предлагает официальному Вильнюсу, спрашивает официального Вильнюса о возможности, чтобы Вильнюс начал какой-то политический диалог с режимом Лукашенко. Так президент это наконец и публично признал, сказал это публично, но сказал сразу, Э, что он ну, категорически эту идею, эм, идею ну, ну э, сказал, что это невозможно, э, что Литва не может этого делать, потому что Литва член Евросоюза, и Евросоюз продлил санкции – а, потому что мы понимаем, что главная тема этого экономического, так, так, так называемого э, политического диалога – это, это а, а, отозвать все санкции, начать э, экономическое сотрудничество с белорусской диктатурой. Так вот, так президент э, как бы занял такую ну, категорическую позицию – но вот после этого публичного уже интервью Коула и литовской э, медиа, который, который э, показалось вот тут вот совершенно недавно, первые реакции других лиц, например, вот э, эм, э, главы парламента и одного из главных лидеров правящей партии, главной социал-демократов Йозеса Оликаса, а, он как бы так говорит, что технические какие-то вот возможности, технические э, переговоры по техническим вопросам, они возможны и, скорее всего, будут. А потом, в зависимости от э, этих технических переговорах, потом, может быть, может быть какие-то политические контакты. А, ну, э, э, Тут э, совершенно очевидно, что часть правящей нашей политической элиты, она ну, не хочет идти в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами и просто Э, если не уже готовится к каким-то политическим контактам на уровне вице-министров, э, то, э, то просто ну, не знает пока еще, как реагировать и, и, и, что, и, и, и что делать. Оппозиционные партии, конечно, бывшие правящие партии, либералы и консерваторы, они, ну, они Эм, как тут говорят англосаксы, freaking out, <laughs> э, говорят о предательстве э, со стороны США, о совершенно невозможности э, делать то, что требует, требует США. А со стороны правящей коалиции там же есть политические силы радикально деструктивные, пророссийские, про Э, э, про лукашенковские э, антиукраинские, антизападные силы, которые давно говорят и всегда говорили, что надо надо возобновить нормальные, как бы так, они так называют, отношения с соседями, в первую очередь с Белоруссией, так они, конечно, ликуют, и они, э, они эм, усилят только давление на э, правящую верхушку, на э, лидеров социал-демократов и на Министерство иностранных дел, и на министра самого Будриса, чтобы он поломался и чтобы они, они поломались. Так вот, такая у нас неоднозначная и, комплико... и такая вот неоднозначная, неоднозначная ситуация. Куда пойдет главный тренд эм, – это очень э, пока сложно прогнозировать, но я бы прогнозировал, что э, какие-то Э, э, как называет Йоза Соликас, технические контакты, технические контакты с Беларусью, я думаю, э, начнутся, потому что слишком страшно будет официальному Вильнюсу так категорически отказать Соединенным Штатам как, по его же словам, отказал президент Гитанас Науседа. Здалёгу не раз казаў акурат Менск і выглядае, што менавіта Лукашенко ціснуў на кола, каб той прымусіў або заахвоціў літву да перамову з Беларусі. А навошта гэта трэба Лукашенко? Ну да, так, так конечно, он і Коула очевидно і прасіў, чтобы он надавил, э, надавил на літву. Э, ну, тут разныя трекі. <laughs> Да? Э, один вот э, прямой такой шантаж и прямая агрессия, потому что ну, бандитский э, менталитет и, и бандитское нутро этого режима, ну, по-другому как, он не понимает, как по-другому э, действовать. И просил давить, э, э, давить вот э, и американца, да, на, на Литву. И вот э, все это, все это мы, все это мы видим. Э, тут э, главное, э, главное тут э, вообще, главное тут, э, как говорят американцы, big picture, да, а, потому что ну, совершенно очевидно, что тут идет, идет речь со стороны Соединенных Штатов не только о легитимации белорусского режима, а, это вот это такая меньшая часть большего плана, да, вообще про, про такую, такую же самую легитимацию и такой же, сам, такой же самый big deal и с российской диктатурой. Э, короче, с обоими э, э, нашими восточными некродиктатурами в, в общем пакете. Тут вот такой план. И очевидно, что все эти действия на, э, на белорусском направлении э, со стороны Соединенных Штатов, они согласовываются, э, согласовываются и с русскими, и с, и с Кремлем. Я не верю в эти, э, э, в эти wishful thinking теории, что тут вот какой-то вот э, э, э, э, американцы так играют с Белоруссию а потому что вот они имеют какой-то хитрый план, а, э, э, тут э, переманить больше Беларусь на свою сторону против, против России, как-то столкнуть обе диктатуры или разбить вот, вот этот тандем Москвы и Минска. Нет, я не думаю. Я думаю, тут общий, общий согласованный план Вашингтона, Минска и Москвы. Вот тут вот главная опасность, вот, вот, вот, вот этот этот фронт. И как мы отстоим теперь, вот, как мы будем сопротивляться этому общему давлению, я не знаю. Надеюсь, надеюсь, продержимся. Дзякуй вялікі гэта быў літоўскі палітычны аглядальнік вітаўтас брюверис. важная падзея для беларускага жыцця ў амерыцы адбылася на гэтым тыдні ў мінеапалісе гэты штат мінусота там адкрыўся беларускі цэнтр чаму гэта так важна бо пасляваенная эміграцыя ў ЗША беларуская у свой час набывала шмат будынкаў для дыяспоры будаваліся цэнтры залы для культурніцкага жыцця церквы але тая дыяспора практычна ўжо адышла і тое што былося ў мінеапалісе сведчыць аб тым як беларусы за мяжой яднаюцца і зноў ствараюць прасторы для сваёй супольнасці беларусы набылі двухпавярховы будынак так ён выглядае зараз за 300 тысяч даляраў гэта відэа ініцыятара галоўнага фундатора паўла сакурца там паводле плянаў ёсць апартаменты для часовага пражывання ўцякачоў з беларусі канферэнц-заля у Э, каворкінг, офісы і цэнтр прыёму і адпраўкі гуманітарнай дапамогі. Такую дапамогу яны адправлялі беларускім ваярам ва ўкраіну. На цырымоніі 25 сакавіка выступалі Зенон Пазняк і бізнесовец фундатар Павел Сакурэц. Давайце паглядзім, як гэты будынак выглядаў яшчэ паўтара года таму. полтора года яго аднаўлялі зноў жа за грошы беларусаў пераважна павласа курцам беларускі цэнтр мінеапалісе стаў яшчэ адным беларускім пунктам на мапе разам з грамадска-культурнай зале пры саборы святого кірлатурускага ў брукліне беларускім цэнтрам у саутрыверы фундацыі крачеўскага у квинс а таксама шэрагам прыходаў беларускіх цэркваў нью-джерзі і нью-йорку Вось вы бачыце, як зараз выглядае гэты цэнтр. І на гэтым нашае выданне завяршаецца для вас у празе працаваў я Дмітрый Гурневіч, дзякуй за тое, што вы былі разам з намі на працягу гэтай амаль што гадзіны. Таксама заахвочваю вас подписываться на наш канал, ставіць падабайкі под гэтым відэа пісаць каментары, задаваць пытанні, дзякуючы вашай актыўнасці наше відэа змогуць пабачыць большы і больш людзей і самае важнае ўнутры Беларусі. Дякую вам за те, що вы були разом з нами. Бувайте і заставайтеся со свободой. Вы слухали подкаст «Свободы». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podкаст і YouTube, а таксама на сайце свабода кропка org.